I'm not Jonak. wong aras-aras ke ijen ngaku aku elat <laughs> awak kowe iki ancen dihukum nan arah ewa ewa-ewa ke dok elek kenan arah aku Ungo, embe teco, iki lentrong <laughs> Oh, Akang Acis arep moni apa? Aku aja kok acanan leunga Kang aces antalane tenan antalane jam Nan encak-encek encak-encek ata ambine. Akang Acis nane ya neng rodo ki. Lonan neng nana. Lo, nan, nan, nan, aneng karo ambiku dihawa iji. Aneng dadi awake nek etok-etoken hodo ambu ambiwe. Nanok ingung nganget asan ati. Bapak wis ati. Imba ondo, ondo itu. Imbok kelihatan ini. Awet inggal apa ati iki ora sing amar <laughs> aku ilek eneng Imbok wis dipek ukang hatu Timba ati ukang kang aku wis seneng nek wis olanan etok wae. Imbok ya ora ora lem. Ning imbok iki ya antep atine antep. apan aku abi asane mbok ono aku nek enteng nah <laughs> Odong kok duwe adi ya raneng lan ora open. Apa imbok? Ning apa ati iki engko imbok iki hawa-hawean ya. <laughs> apa ke atine ora ana-ana kok mbok maksud <laughs> kena ra imbok awawean ra nan ora kok imbok kena awawean agere olong <laughs> iya makku ki res tenan res nan asane ati wong nahno ati ae Aite waduh utuh waduh budek nang aku. Aku omong karo wong umum ya uyu ae. Muni budek kana unik jaluk budek. Ora omong karo wong, ora ana sing nguduhi. Kang Aces ki ngiat nanti, ora ana ora ronan. No. mengaku sing nengara ki ora ngawidhep ora ya akeh cahe apa kang ajis ki nang utho ki oper hecak koyo <laughs> kaya ora olah ora apa kok nang utho ki oleh awean apa nek ra wong ndeng ning mbok aja impeke aku lho impeke ki arunan lho ora nget. adine Agus. Ah, iya, Pak. Wis ono wis. Tadi diangan aja nih, tak akoni. Marep, waduh, aduh ngeyah nih, aku Pak Pung. Rung, <laughs> awakku nganti icit. Icit kirisi. <laughs> Nara di... entake ya doranti. Iki kan kon darane piye ranti risi. Paman, paman ki paman ki wong anton. Engko arani ayo omong iki apa iki iki. Kayak no oprak omongane cah iki. Risi. Wah. tak ubuk nang ini. Wis angan acan ku ya mesti hatel. Gatel. Oh, ngilai. Wayah ulun, ker. Joko Budu melas hmm, temen kita ditinggal lunga sedulur tua nanti kita saiki golek-i keloro-loro turu ana tengah ngalas kaya bisa-bisane turu kepen Mestine bakal ulun gugah Ulun mriksani nggone turu iki malah apik. Sandangane dinggo bantal. Joko bodoh. Joko Budo. Hmm. Tang yo, nggih. Tang yo. Hmm. Joko Budo. Apa iki? Awe aket. Awe aket jasing wang. Uru enak-enak awe aket jasing wang. gawe aget entias ing wang. Kita durung ngerti marang ulun, Kaki. Nenge kertop. <laughs> ulun kuwi aku. Kita iku kowe, Joko Budho. Unek atiku. Urung empung ora aja engko dini. Dini iki sengeni. ora aja dini aja laisa. Aku iki dewa saka kayangan. Cukup bodho. Lumayan dia Pak. Kayangan. Kayangan iku daleming para dewa. Hmm. Sing nyok gumepe upuk. <laughs> Kayangan nyok gumepe upuk erung po. Cedak, cedak karo kono ning munggah meneh. Nggone lemi mepe kerupuk kae terus munggah wae tekan kayangan. Hmm. Apa ada lupa apa? <laughs> ya, ya. Mula niki dudu bapak dewa. Dewa. Yen kowe ngaturi eyang utawa simbah. Oh. Mbah dewa ngono. Iwa sing nyok eneng adangke ita. Apa? Nyok nyok larakan. Iwa sing nyok enengke adange ita. Sok seneng. Sing nyok nyenengke padange titah. Ya ya ya. Wong ora tang re omongan. <laughs> Ora ya ya. Nyok neng adangke utahe itah. Ulun sing sok seneng madangke atine titah kaya dene kita iku, kaya kowe Joko Budho. Apa Joko Budho? Atur uwun. Eh, ya ya. Iya. Ya. kene kok bisa matur itu tok engkani <laughs> ah, ah iya iya iya itu tok engkani arep tok ulun kuwi itu yo neng. eneng ki seneng Neng eneng darani jeneng bocah Joko Budu iya mbah syukur yen aku wis seneng las ana las ana engko dilas las ana ya kang kuwates wis uwainggu. Wis uwainggu lek ora mu. <laughs> Eh, eh wis rong minggu. Uwainggu. Dua minggu. Nah, kene iki ya rong minggu. Ulun iki jatine ngerti Kang kok karepake Joko Bodho. Ya pancen nggonku teko merepeki kowe iku bakal mitulungi. Rek ning kowe kepengin nusul kakangmu, ra iya to? Ini to, Mbak. Asane atiku iki ijek. Judek. Nang mah ancane mbok. Heeh. Mengko uwa. Iya apa si mbok kok enom? Ya mesti tuwa. Wong mbok ya uwa. Uwa sing tak enengi ming akang Aces. Iya, iya. Ingat lunga ya, heeh. bodho nang mah esu ora neng heeh atine ngong bingung ya aja wong ndeng <laughs> ya ora gendeng ora pancen kersaning dewa kowe iku dikersake kaya ngono imba ari-ari ngut bendino merengut upane iya iya iya upane ngut pancen rupane kaya ngono kok mbokmu PNM ta. <laughs> Dewa iku ra kagungan galah dewa kanggo wen <laughs> Kok warna-warna gini kok ngerti. Ali ule. Heeh. Ana Mbah Weneng. Ya. Gak ineng ta. Monggo anggoku kuwi anggo apa, Mbah? Awakmu ora ngono ta? Tangga. Oh, tangga. Anggaku ora ngono kok. Kok wong encah. Oh, kok wong piye? Encak susah. Hmm. Oh, oh, oh, iya. namelan elet-elet dikat. Kuwi daudeg e. Budeg. Ora budeg judeg. Iya, iya. Elet-elet ora ner. Hmm. Kat. No. Ya. Ucak. nek mbah nang anggon ijo nggonku neng aku. Ning inti harine inti harine mbah Udu hari ogo kae lho, Mbah. Ora, ulun wis hari. Ah. Udu hari ogo kae. Mosih ngono ta? Eh, aku ki nek ora mu akang ngacis ora neng kokoke. Iya, iya. Iye, Mbah, aku isane neng. Ora uwat. Lho, lho, Ora usah nangis. Aku arep alu. <laughs> Aja ngelu, aja ngelu. ora. simbah teko. Kowe umpul lelet aku ra iso elat to, Mbah. Iso. Adewa iku pinter, aja meneh mung celat gunemaning sato ki, gunemaning kewan dewa ngerti. Omae ana ora urang apa-apa ya. Ora opo-pono. ana. Apa ya to? Ayo panganan akeh. Ora opo. <laughs> Ra mesti. Ngene ya, Joko Bodho. Iya, Teka aku iki pancen arep goleki kowe. Mbah Dewa iki arep maringi supaya kowe ketemu kakangmu. Mbah. Iya, ngerti. Iya, ngerti. Kakangmu ki saiki neng pertapan sing aduh banget. apa Mbah? Nang ora engkel Ora nang negara, nang pertapan ku ora nyambut gawe apa-apa. Oh, antre. Yo, ngenger. Nek e antre, Mbah. Iya, heeh, nek nggonmu nyantre. Nek nang uton nek Jaya. <laughs> Ah, kuwi ana ing pertapan Andong Pura. Waduh banget. Ngliwati segoro wedi jembar banget. Ora diape. Yo, kiwa tengen wedi ora ana wit-witan. Ora ana iki letik-letik. <laughs> ora ana apa? Kabeh di ngono. Yo, yo. Ora ana akange letik-letik. Ora, ora. Pikir? Ora. Krikil cilik-cilik ana. Cilik entik. Iya. <laughs> kok nggo dolanan ape ning ora enes wong krikil kok jenes iki kok banyu to ora ana banyu sekolah ape di iya Anas mbah iya pak amoni <laughs> kuwi rak nek kowe arep mangan jenang eh kok inggih saiki ngene supaya kowe ora ngelih utawa ora ngelak simbah arep maringi dolanan wah aku peneng iya wah mbanan iya iya iya dolanan lanang apa itu mbak apane oh wewi <laughs> aku iki lanang biyen aku iki ya oh. titah ya wong lumrah <laughs> pancen para dewa iku ora ana sing cukur oh. kabeh ora nang uga ngoteng ya Pak. Ora. Bubuti, Mbak. <laughs> Kene ya ngerti kowe kuwi warna-warna. Eh? Ngerti. Anak ranti nanang kon jet ndel. Iki dolanan sing arep tak paringke kowe iki. Apa Mbak iki? Rupane rak apik ta? kaya apa ra rupane kowe muni piye apik ta <laughs> ning aku ya ra hancur limbah kleru eh, eh, eh ya ya ning ra apik aja lanalane mbah iki kaya apa kaya ba hmm kaya ba batuk <laughs> Jalu kowe kirangane angkep adi uru <laughs> Loh, iki jenenge banyak emas. Banyak. Iya. Heeh. Ora ana sing Sing apa? Kabeh banyak. Iki toran. Ora ana. Sedikit. <laughs> oh, oh, oh, oh, iya, Banyak tutu, banyak sing kok karepke kuwi iki kewan. Ning ati. Mati iki wis dadi dolanan iki. Jenenge iki banyak emas. Banyak emas. Iki mengko. Iki ranggram. Wah, banget iki. Pirang-pirang ning ngerone ya wis entel. Kentel. Wah. Rune hanya ana. Piye? Wah, angel ini iya. Saiki ngene. Iki hanya tambah. Iya. Ning rune ya wis atos. Wis. Utus. Iya. Ati kuwi wis wis kabeh wis dadi dolanan. Oh. Iki nek tok jawab tok tembungi, iki bakal ngetokake panganan. Omben-omben oh, oh, apa sing kok karepke bisa kalaksanan. Wis raleh aku, Mbak. Iya. Saaran-aran adang. Iya. Adang ki apa? Madang. Iya, inter, Mbak. Ke. <laughs> ah, kejaba kuwi kowe tak mene iki. Iki teken kayu jaitun. Uh, iki nggo mes. <laughs> ora, Simbah ora. Seneng nek kowe ngemis. Iki ken go apa, Mbak? Iki nek kowe kepethuk apa ula, apa macan, apa sapa wae sing arep ganggu gawe kowe. Nek entuk aling, petuk maling. iki tok sabet nganggo teken iki ora oklam ora sebab iki ono jime ajal rong mbah terus iki anggon ger to eh, eh eh wong tak paringi kok malah ngono iki ken iki hanya emas ya ora kae abe mbah ya ora enteni iki mengko tak coba kena ora kena sak karepmu opo mbah ning kadang-kadang tak ejek naono ra tuangane liki oh mesti mesti metu ya ya Anjur tekan iki nek perlu tok jaluk itulung metu jime arep ditulungi kowe ya. Ngken iki ya. Jim Jaiton jenenge. Wis ya, Ger, mengko mundak kesuwen. Oh, Ulun makaya nek kamet. Iya ya. Erek kamet. Erek kamet ya, Mbak. Ya, So aing ini ra. <laughs> aing kok apa, Mbak? Paing gitu. Ora pinter. Wis wis. Guru kirangane. Ya. Wis, Mbak. Erek kamet, Pak. Duh, iwo, iwo. Ewa ki akeh anis. Manis. Duh. ya karo jero. saya ora kepenak ngono lho ya. Ora hmm. seneng atiku. Kirang menapa panjenengan nggih? Dar mboten kirang busana nggih sae. Kok malah panjenengan mboten rena menika menapa ingkang jalari? Kuwi lho, tamu-tamu sing padha rawuh ning kraton Darussalam iki sing suaneng ning resane Kanjeng Rama Prabu Kusnun. Kok kabeh-kabeh padha nglamar aku njur olehku milih we piye to, Yong? kejawi panjenengan saged milih mangke temtunipun ingkang boten kepilih rak yeserik penggalihipun ndara ya kuwi ning mau mane aku ki rada bingung ngono ning suwe-suwe terus aku kok entuk dalan tengah yo sampun wonten ingkang pun pilih <laughs> kok milih aku ora milih kok aku bingung lan wetu sedhi kok aku malahan. Lah jendhes pundi carane Pandara? Aku matur ning resane Kanjeng Rama, nek aku diparengke duwe panyuwun ngono piye? Oh, ngomong Adem. Prabu marengake. Nggih. Mm. Ya aku nyuwun ning resane Kanjeng Rama Prabu. Mundut menapa? Bebono. Etok-etoke sayembara ngono kae lho ya. Hmm. Bebananipun sayembara wujudipun. Mm -mm. Mundut menapa, Ndara? Sapa sing bisa nyuwanake? pes-pesan kaptol sing gedene sak gubuk penceng Wah lan atine tengu sing gedene sak wungkal wah kuwi sing tak suwitani yong mangke penyang dados perawan kasep lundara <laughs> wong ati tengu kok sak wungkal menika agak tengune wae dus pundi aning tinimbang aku bingung lah aku milih engko nak sing tak pilih seneng lah sing ora kepilih kuwi nek njur mengko gawe rusak Kraton Darussalam kene njur piye? Oh iya, leres. Loh, kok kados ngaten nong? Angin gendera? Loh. <laughs> Apa ta iki ya? Angin lho kok semiyut sangat gendera. Hey, oh. Ah. manis. Iya, apa ta iki kok ana hmm. wujud medani ngono ta ya ya? Aku diutus satu Gusti kuwi mbantarangin. Sang Prabu Klono Tunjung Timurti. Wedhen apa? Aku didhawuhi mlebu ning anggammu eh, ah, Haru manis. Manuto. Darah. Darah. Mboten menapa, Darah. Ajrih menapa? Alah, panjenengan menika ajrih menapa? Kula mboten semrep menapa-menapa. Darah lah. Lah, wong ora ana apa kok ajrih. Ngunjuk rumiyin nggih. Ngunjuk nggih. Ah, monggo ngunjuk. Loh, Darah. Panjenengan ngunjuk rumiyin nggih, Darah. Rak sampun dangan to, Darah. kok anyep kabeh badane. Ndara, kuwatir ngendika Ndara? Ndara, lho kok ora iso ngendika? Wae lah dadi atur Sang Prabu kula ingkang suwan Sang akan sang Prabu. Aduh ngaturaken kekuasaan Sang Prabu. Kowe ngatur aku supaya tedak onong taman kene. Sang Prabu, ngaturaken ketiwasan menika ingkang putra kasumo Dewi Aromanis. Aromanis piye? Mboten saged ngendika oh, gerah. Oh, iya, Bu. Dikonje. Cobi kula trindangmu. Hmm. Ger, Aromanis. Ah, Aromanis. Teng Rama eh? rawo. Loh. Piye? Rama menika. Eh? Iki mau piye yo? hei? kok dadi Aromanis ora bisa matur nang resaku, eh? Wonipun wonten angin semiyut menika ta Sang Prabu lajeng Kang Putra jeret-jeret ajre. Ajre tos pun ngaten kok lajeng kendel spriki mboten kersa ngendika. Aduh. Hmm. Duh, menika lajeng tos pundi? Pati Samsul Haji. Wah, biji kok dadi ono lakon kaya ngene? Iye. Eh, eh. Hmm. Lajeng gerahipun menapa? Lah kuwi manut ature biyong jari kaya ono angin gede kang nerak ono sak jering taman ngerti-ngerti putraku harum manis njur dadi gerah bisu ra bisa matur. Iye. Eh, Kusumo Dewi. Kusumo Dewi Arumanis, menapa ingkang dipun kersakaken? Kula aturi ngendika. Cuwaing penggalih menapa Kusumo Aduh, matur, Nggir. Matur, eh. Boten saged ngendika. Namung hmm. kados bingung ngaten nggih, Ndara Patih. <laughs> Aduh, jelas piye. Aduh, kepriye iki? Wis ngono wae, Patih Samsulaji. Eh. Kaya biworo kang nate tak ngendika ngendikake nalika semono. Eh. Saiki kowe paringa dawuh marang para raja kang lamar putraku Arumanis. Eh. kejaba bisa minangkani panuwune anakku kuarumanis kaping ni, yen bisa ngusadani gerai putraku arumanis ya kuwi kang bakal tak dawuhake marang arumanis dados pamundhutipun wonten 3 inggih sepisan aja nganti klera-kleru pis pisan katul sing gedhe sak gubuk penceng kaping pindu ati tengu sing gedhe sak ungkal eh, kaping telukang kang bisa ngusadani graing putraku eh, eh, iya aja nganti tumpang suh kono wis tinggal tindakno sing diku ngisakan dawuh di balan dalem kilan lengser saking aso dalem ya lajeng lengkeng putra menika kados pundi sang prabu saya ora padhang nglakoni negoring Darussalam. Iki. Ya mung kuwi wae kang bisa ngladeni marang putraku manis Wong kuwi iki nyatane abdi kang tresnani ya. Angen ngaten nggih Sang Prabu punten dalem sewu. Kok abdi kok taos pitutur mboten. Hmm. Namung emutaken gejawi. Panjenengan dawuh dhateng para raja ingkang lamar ngusadani. Mm-hmm. Panjenengan hmm. inggih begawan utawi pendhita ingkang kedhik minangka kangge maringi jejampi dhateng ingkang putra Ndara. Oh iya iya iya. Ya aku mesti bakal paring dawuh marang Nara Praja supaya golek ujum kang pinter. Wes ayo, ayo iki bendaramu Arumanis Daturi. Sare. Ayo monggo sare iki Ndara.